الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažene braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, srijeda je naš sada već stalni termin nakon jacije namaza u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin imama Ennevevi rahmetullahi alihi, blagoslovljena plemenita knjiga, u kojoj imam Ennevevi rahmetullahi alihi pokušao da na jedan zaista lijep način e, sortira i sabere hadise koji su potrebni čovjeku u svakodnevnom životu. Mi smo došli do poglavlja 25. poglavlje obaveza vjernog ispunjavanja emanita na 134. stranici u štampi e, znači koju ste, vjerujem, velik broj vas već i nabavili. Znam samo koliko Islam je vjera koja postiče insana da bude precizan, da bude odgovoran, da kada određenu stvar preuzme, da je, ajde da kažemo, ispuni maksimalno. U tom kontekstu su došli eh, određeni kuranski ajeti, hadisi Allahu poslanika, alaihi wasalam, imam Nebevi, rahmetullahi alehi, nije, nije, ajde kažemo, citirao mnogo argumenta u ovom poglavlju, tako da ćemo mi samo uzeti jedan ili dva argumenta kako je prešli na jedno eh, jako veliko poglavlje, poglavlje zabrane nepravde i zuluma. <clears throat> Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u 58. ajetu, a to je prvi ajet koji imam Ennevevi rahmetullah jelih citirao u ovom poglavlju Inna je murukum an emanati ila ahliha trebalo bi se maksimalno čuvati da pri sebi nema ovakvih svojstava. Kako ga to vremenom, ne daj Bože, ne bi odvelo u onu težu kategoriju licemjerstva, a koje je znači licemjerstvo e, gdje insan ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. Pa znači imamo dvije vrste i dvije kategorije licemjerstva. Imamo licemjerstvo vjerovanja gdje insan znači e, u osnovi je nevjernik, ne vjeruje Allaha i smijaje se sa muslimanima, ne vjeruje poslanika, ali se lažno predstavlja kao musliman. Imamo drugu vrstu licemjerstva, a to je licemjerstvo u djelima. Čovjek je musliman, vjeruje u Allah, vjeruju poslanika, vjeruje u sudnji dan, ali pri sebi ima određenih svojstava e, koja su svojstvena licemjerima. Pa ovaj hadis tako treba i razumjeti. Allah prvo svojstvo e, koje krasi licemjere jeste da kada govori lažu. Drugo svojstvo kada obećaju ne ispuni. Pogledajte danas po cijelom svijetu političari, njihova obećanja, e, laži i tako dalje. I treća stvar, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Zbog ovog dijela je Imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi ovaj hadis citirao u ovom poglavlju, u poglavlju e, obaveza e, čuvanja emanjeta. E, treće svojstvo licemjera jeste da čovjek kada mu se nešto povjeri, da mu se na čuvanje, da mu se neka tajna, da mu se neka funkcija, da mu se određeni imetak da čuva, da mu se knjiga, da mu se auto, da mu se... Znači, on to pronevjeri, ne čuva, ne pazi. Pa su ovo tri svojstva po kojima čovjek može prepoznati licemjere. Svakako e, treba insan da pazi ako pri određenom insanu vidi određeno svojstvo, to ne znači da je to licemjer koji će biti u vatri džehennema. Ali insan svakako treba da savjetuje, da reagira ako vidi određenog insana, da laži kada govori ili e, ako mu se nešto povjeri, on to pronevjeri ili obeća pa ne ispuni, da mu kaže brate, pazi, to su svojstva koja ne bi trebala da budu pri vjerniku. Boži poslanik koji ne govori po hiru svome, on nas je upozorio da ta svojstva su svojstva koja su pri licimjeru. Musliman ne bi trebao da bude na tom nivou. Zato šeh Husemin Rahmetullahi Alihi kada komentariše i govori o ovom hadisom, kaže e, čovjek bi trebao da se čuva ovih svojstava kako ga ona vremenom ne bi, ne daj Bože, odvukla u ono veliko nevjerstvo i u veliki e, nifak i u veliko licemjerstvo. <clears throat> svakom slučaju nakon toga Imam Nevi citirao nam je e, nekoliko velikih hadisa koji su dugi hadisi, ali u osnovi e, znači e, indirektno se u njima spominje, emanet, pa sam ja odlučio da te hadise, ako Bog da večera zaobiđeno, kako nam ne bi uzimali mnogo vremena. Nakon toga na, na 140. stranici imam vi u 26. poglavlju, naslovio je poglavlje zabrana nepravdi i obaveza njenog sprečavanja. Imam Nevi Rahmetullahi Jalihi u ovom poglavlju želi da govori kako Islam gleda na nepravdu i šta je insanu obaveza kada je u pitanju e, činjenje nepravde. Vidjet ćete kroz e, dosta hadisa, imam Nevi u ovom poglavlju citirao mnogo hadisa, ako stignemo inšala da ih obradimo sve, e, Mnogi od tih hadisa su zasebna poglavlja u zulumu i nepravdi. Pa ćemo ako Bog da kratko i rezimirano pokušati da te hadise obradimo i da ih ako Bog da prokomentarišimo. Ali u svakom slučaju e, dovoljno nam je da čovjek zna da je i zulum u islamu nepravda strogo zabranjen. Allahov poslanik ali se letu u vjerodostojnom hadisu kaže da je Allah Žešanu kazao inni harramtu zulma ala nefsi wa u bainakum muharraman fala Allah Žešanu kaže ja sam sebi zulum i nepravdu zabranio i učinio sam vama jednim prema drugima, zabranjenim vam sam učinio zulum i nepravdu. Razno razne su e, vrste nepravdi i zuluma, o čemu ćemo ako Bog da, ako stignemo na kraju predavanja i govoriti. Kaže Allah poslanik u hadisu 203, e, u hadisu od džabira koji bilježi muslim, da je Allah poslanik ali se letu kazao čuvajte se nepravdi jer će nepravda biti tama na sudnjem danu. Čuvajte se nepravdi. Jer insan koji učini nepravdu, bez obzira svojoj supruzi, svojoj djeci, svome komši, svome rođaku, svome prijatelju, nekome kojemu je počinjen, ako je čovjek direktor filmi, pa ima počinjene ljude, ili je čovjek ima funkciju, ministar ili predsjednik, ili, ili, ili, pa ima ljude koji su ispod njega, pa ih zakini. Kaže Allah poslanik, čuvajte se nepravdi, doista je nepravda šta? Tama na sudnjem danu. Insan kada vidi E, kakva ga kazna čeka i kada vidi belaje od te nepravde, znači to će za njega biti tama na sudnjem danu. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže čuvajte se pohlepi jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa da čovjek bude pohlepan samo njemu, samo daj, samo da to bude njegovo, bez obzira na koji način i kako pohlepa. Kaže Allah poslanik, čuvajte se pohlepi, ona je uništila narode prije vas. Pa kaže Allah poslanik, ali se ratu wasalam, Pohlepa ih je navela da međusobno proljevaju krv i dovela do toga da dozvoljeni smatraju ono što je zabranjeno. Zbog pohlepe ljudi su spremni da proljevaju krv. Pogledajte danas u cijelom svijetu zbog čega se muslimani ubijaju. Zašto ih ubijaju drugi? Zbog pohlepe. Hoće drugi materijalna sredstva, hoće ljudi resurse prirodne koje muslimani imaju u svojim rukama, hoće njihovu naftu i tako dalje. Pa je pohlepa ta koja je učinila države, pojedince, sisteme da ubijaju e, jedni drugi, isto tako da ono što je zabranjeno smatraju e, dozvoljenim. <clears throat> Nakon toga e, hadis 206. E, da iši radijallahu ta'ala na hadis koji bilježi imam Buharija i muslim da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže man me qajda šibrin min al-ardi min sab'i aradin ko nepravedno oduzmi od tuđe zemlje koliko je i pedalj na sudnjem danu će imati ogrlicu u kojoj će biti okačeno sedam puta koliko je on prisvojio. Znači, nakon što je Imam Nevevi, rahmetullahi alihi, spomenuo e, određene argumente koji generalno ukazuju na zabranu nepravdi. pa vidjeli smo ovaj hadis prethodni, da je Boži poslanik kazao čuvajte se zulma, čuvajte se nepravdi, doista je on tama na sudnjem danu. Istoga i mnogih drugih argumenta uzimamo da je zulum i nepravda u svim njegovim oblicima zabranjen. Nakon toga e, Božji poslanik kao da nam želi da pokaže e, praktično šta znači nepravda. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ko nepravedno oduzme od tuđe zemlje koliko je pedalje. Čovjek uzme tuđe zemlje samo koliko je pedalj. Na sudnjem danu će mu se to oko vrata obvezati, ali sedam puta onoliko koliko je uzeo od ljudi, pošto e, vjerovanje muslimana jeste da znači e, dubina zemlje, neki kažu da se to odnosi sedam zemalja. E, u svakom slučaju ovaj hadis, hadis ima različite komentare, ali je nama bitno da je Boži poslanik zaprijetio insanu koji je e, uzeo nešto bespravno da će to donijeti na sudnjem danu i da će za to strogo odgovarati. <clears throat> Nakon toga eh, u 207. hadisu od Ebu Musa el Ešare radi Allah ta'ala hadis koji bilježi Buharije muslim stoji da Allah poslanik ali se rad kazao Allah odgađa kaznu nasilniku, ali kada mu kazna dođe neće ga pomilovati. Ovaj hadis, nakon što imali hadis prije toga koji nam praktično govori da je čovjeku zabranjeno da uzme nešto i malo. Vidjet ćete poslije hadisi koji govori o, o zulmu i nepravdu, kaže Boži poslanik, da uzmeš od nekoga misvak četkicu za zube, bespravno, donijećeš to i zato ćeš biti kažnjen na sudnjem danu. Pa je Boži poslanik naveo primjer čovjeka koji uzmi samo pedalj tuđe zemlji. Vi znate e, kod nas, Bošnjaka konkretno, koliko je slučajeva bilo da se brat podigne ruku na svoga brata zbog metra kvadratnog zemlji, zato što je neko pomjerio ogradu, što je u islamu strogo zabranjeno da ljudi mijenjaju međe, da mijenjaju menjike, da pomjeraju ograde, pa vidimo da Boži poslanik smatra, odnosno spomenuje, da je zabranjeno uzeti bespravno pedalj tuđe zemlji i da će čovjek zbog toga stroge račune polagati na sudnjem danu. U ovom sljedećem hadisu Allah poslanik kaže, kao da nam govori sad o jednoj drugoj e, segmentu zuluma, a to je nekada vidimo nekog u nepravdi. Evo danas vidite predsjednike nekih država, ubijaju, tlači svoje narode, pa se insan zapita kada će Allahova kazna doći tom insanu. Pa Allahov poslanik odgovara i kaže e, Allah odgađa kaznu nasilniku, ali kada mu kazna dođe, neće ga pomilovati. Allah vidi, la tahsebenna Allaha amma Nemoj da misliš da Allah ne vidi i da ne zna šta radi zalimi. Innema ju ahiruhum li jeumin su fihil absar, ali ih Allah odgađa do momenta kada će im se pogled ukočiti. Tako da insan kada vidi da neko čini nepravdu, treba samo da se utječe Allahu subhanahu wa ta'ala od toga. <clears throat> Nakon toga, Imam Nevi Rahmetullah Alihi citirao je hadis 208. To najpoznati hadis od Ibnu Abbasa radijallahu ta'alanhu i od Muaz ibn Džebela da je Allah poslanik ali se ratu poslao Muaz ibn Džebela u Jemen. Ovdje nam dolazi ovaj hadis, obrađuje poglavlje zuluma s aspekta čovjeku im je učinjena nepravda. Do sad smo govorili o osobi koja čini nepravdu. Kakav je, hajde da kažemo, propis u islamu osobe kojoj se čini nepravda? Pa kaže Allah poslanik ali se ratu selam e, Džebelu kada ga je slao u Jemen, ovo je jedan veliki hadis i o njemu bi se zaista moglo govoriti mnogo toga. Boži poslanik ga je pripremao, slao ga je u Jemen, to je druga država, druga pokrajina, želio je da mu dadne instrukcije kako da se ponaša on kao i izaslanik Božijeg poslanika u Jemenu, jer su ljudi koji su živjeli u to vrijeme u Jemenu bili kršćani. Pa mu kaže Allah poslanik ali se ratu ti ideš ljudima koji su kršćani, ehlul kitab, Treba da znaš znači, njihovo vjerovanje i treba da znaš kako ćeš se s njima ponašati. Kaže, prvo što ćeš ih pozvati i šta ćeš im govoriti jeste da vjeruju u Allaha. Pa je to osnova daveta, osnova misionarstva da ljude treba pozivati da ispravno vjeruju. Da vjeruju u Allaha da je on stvoritelj zemlje i nebesa, da je Allah E, jedini koji zaslužuje da bude obožavan, da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ima imena i svojstva savršena u kojima mu niko ne sliči i tako dalje. Pa ljude treba prvenstveno pozivati u ispravno vjerovanje. Pa kaže Allah poslanik, pa ako ti se odazovu, povjeruju u Allaha da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on stvorio zemlju i nebesa, da on zaslužuje da bude obožavan, da njemu robujemo, nakon toga kaže objasni da treba da dnevno klanjaju pet namaza. Pa ako ti se oni povinuju, ako povjeruju i počnu prakticirati, onda im pojasni propise zekijata. I onda na, nakon toga kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam وَتَقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Ali Muaze, pazi, ti ideš tamo, ti si namjesnik, čuvaj se dove mazluma, čuvaj se dove onome kome je neko učinio nepravdu. Nemoj da ti budeš od onih koji će nekome učiniti nepravdu. Jer šta je, kaže Allah poslanik, doista između tog insana kojem je učinjena nepravda i uzvišenog Allaha između njega i Allaha nema zastora. Znači njegova dova direktno ide gospodaru. U rivajetu kod imama Ahmeda je došlo čak klauzula pa makar bio nevjernik. Znači čovjeku mi se nanese nepravda. Makar bio nevjernik, ako zadovi Allahu protiv osobe koja mu čini nepravdu, Allah će ga kazniti. Vi znate da e, u Kur'anu na više mjesta stoji da Allah Đelšanu se nevjernicima, kada se ukrcaju na lađu i krenu putovati, pa se lađa zaljulja, pomisli da će biti utopljeni i počnu Allaha iskreno dozivati, Allah im se odazove i sačuva ih. Pa znači u islamu kada se nepravda učini bilo kome i muslimanu i nemuslimanu, on kada se obrati gospodaru, žalijeći se na onoga komu čini nepravdu, uzvišeni Allah prima njegovu dovu. Pa nam ovaj hadis pojašnjava znači jedan poseban dio nepravde, a to je u kakvoj situaciji onaj ko se čini nepravda da ima pravo da dovi, da dovi Allah da ga zaštiti, da ga sačuva i da kazni i da uništi još na dunjaluku insana koji mu čini nepravdu. Nakon toga imamo dosta hadisa, pa kaže Allah poslanik ali salatu u hadisu broj 210 od Ebu Huriri Allahu ta'ala da je Allah poslanik kazao ko uvrijedi brata muslimana ili mu nanese nepravdu, neka od njega zatraži halala odmah danas, prije nego što nastupi dan u kojem Dinan i rijehem neće imati nikakvu vrijednost. Allah poslanik sada nam se obraća, ok, neko je učinio nekom nepravdu još smo na Dunjaluku, nije čovjek dovio protiv te osobe, nije ga zadesio nikakav musibet, Šta nam preporučuje Boži poslanik? Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ko je uvrijedio brata muslimana ili mu nanio nepravdu, neka od njega zatraži halala odmah danas prije nego što nastupi dan kada to više neće moći regulisati. Sada imate novca, nekome smo nanijeli nepravdu, tražite mu halala, e, e, ako ste mu nanijeli neku materijalnu nepravdu, pokušajte mu to platiti, samo da sa njim izravnate račune još na Dunjaluku. Jer kada se dođe na ahiret, više dinar i dirhem ne vrijedi ništa, ni zlato, ni srebro. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, prije nego što dinar i dirhem neće imati nikakvu vrijednost, jer toga dana, ako bude imao dobrih dijela, od njih će mu se uzeti onoliko koliko je bila nepravda. Ako ne bude imao dobrih dijela, onda će mu se dati od grijeha onoga kome je učinio nepravdu, pa će se natovariti na njega. Kaže Allah poslanik, ako insan je učinio nekom nepravdu, Nasudnjem sudnjem danu mu to ne može riješiti novcem. Kako može? Ako ima onaj koji učinio nepravdu, nekom ima dobrih dijela, uzima se od njegovih dobrih dijela i daje se onome mazlomu kome učinio nepravdu. Ako nema dobrih dijela, bio je pokvaren, činio nepravdu do te mjere nema dobrih dijela, ima druga verzija. Onaj mazlum kome učinio nepravdu, on ima svojih grijeha, pa će se njemu dati grijesi. Vidjet ćemo u drugom hadisu da je Allah poslani kazao, a zatim će čovjek biti bačen u vatru. Pa u ovom hadisu jedna velika pouka, jedna velika poruka kako se ponašati u situaciji da smo nekome učinili nepravdu. Nepravda može biti prema djetetu, prema porodici, supruzi, od strane supruge prema mužu, prema roditeljima, prema komšijama, prema prijateljima i tako dalje nepravda može biti prema čovjeku kojeg nikad nismo vidjeli. Koliko nam se puta danas desi preko Facebooka, odimo na nečiji e, profil, ne znamo čovjeka ništa i psujemo ga i vrijeđamo ga i potvaramo ga i iznosimo njemu nešto, mi smo mu učinili nepravdu. Pa će doći dan, doće sudnji dan, kada ćemo mi sa njim svoditi račune. Pa insan treba da se čuva znači nepravdi, ako se već i desilo pokaji se Allahu Đelešanu, onda treba još na Dunjalku da to pokuša izmiriti, izgladiti, tražiti halal, ako je u pitanju e, materijalna šteta, da to pokuša sanirati. <clears throat> Nakon toga Allahu poslanik ali se letu kaže u hadisu koji bilježi Buharija i muslim od Abdullah ibn Amra ibn al-Asa, da je Allah poslanik kazao pravi musliman je onaj od čijih su ruku i jezika mirni drugi muslimani. Boži poslanik nam ovdje kao da pojašnjava da zulum nije svojstven muslimanu. Kaže Allah poslanik, el muslimu, pravi musliman, je onaj musliman od čijih ruku i jezika su sigurni muslimani. Pa insan, ako želi zaista da dostigne deređu i stepin pravog, iskrenog, E, muslimana, onda treba da bude daleko od nepravdi. Da njegove komšije, njegova djeca, njegova supruga, njegovi roditelj, njegovi prijatelji, njegovi poznanici budu sigurni od njegovih ruku, od nepravdi, od zuluma, od krađi i tako dalje i da budu sigurni od njegovog jezika. Znači nije svojstveno vjerniku da ljudi strahuju od njega da li će im nešto uzeti, nepravdu učiniti, da će ih potvoriti, da će slagati i tako dalje. Pa je ovo jedan e, hadis koji nas odgaja kao što je na početku bilo da je svojstveno licemjeru da je svojstveno licemjeru da kada mu se nešto povjeri da on to pronevjeri. Ovdje nam Allah poslani govori e, da je svojstvo mu'mina da su ostali ljudi iz njegovog okruženja sigurni od njegovih ruku i sigurni od njegovog jezika. <clears throat> Sada dolazimo do hadisa u kojima Boži poslanik također praktično pokazuje e, kako sitne nekada stvari mogu biti razlog, da čovjek bude kažnjen i ne daj Bože da zaglavi u vatri. Kaže se u hadisu vjerodosnom vjerovjesnik sallallahu alejhi ve imao je čovjeka koji je bio zadužen za njegov prtljak. Zvao se Kira. Kada je on umro, Allahu poslanik je rekao on je u vatri. A sahabi su otišli da ga pogledaju i kod njega su našli ogrtač koji utaju iz ratnog plijena. Pogledajte, znači vidjet ćemo poslije da imamo više vrsta nepravdi. Nekada je nepravda, znači može biti prema gospodaru, nekada može biti nepravda prema ljudima, nekada nepravda prema sebi. Pa je ovaj čovjek bio je zadužen e, za magacine, za robu Božih poslanika, za ratni plijen, pa je jednom utajio samo ogrtač. Ogrtač, to nemoguće da bude nešto skupo. Vidjet ćemo u drugom hadisu, o misvaku se radi. Kaže Allah on je u vatri, utajio je, bit će kažnjen vatrom. Ne mora značiti svakako on je musliman, neće biti vječno u vatri, ali će biti kažnjen zbog toga što je načinio nepravdu prema muslimanima, prema državi, prema blagajni muslimanskoj. Uzeo je ogrtač kojeg nije imao pravo. Ovo nas sve poziva, uči nas kada obnašamo određenu funkciju, da pazimo ako radimo određen posao, kako koristimo e, firmino auto, kako koristimo vrijeme kako, i tako dalje. Tako da vidite ovdje, samo se radi o jednom ogrtaču, Allah poslani kaže on će biti u vatri, bit će kažnjen zbog toga što je tu uradio. <clears throat> U sljedećem hadisu, poduži hadis 213. E, e, Allahu poslanik ali salatu wasalam E, kada je bio na oprosnom hađu, izrekao on poznati svoje riječ kada je kazao inne dima'ekum wa emualekum wa a'radakum haramun alikum. Doista vaši imeci i vaši životi i vaše časti su svijete. Znači čovjekov život je svijet, čovjekov imetak je svijet, ali ima treća stvar koja je na istom nivou spomenuta u hadisu, ali kod nas je izgubila svoju svetost, a to je čovjekova čast. Pa treba da znamo, to je zadnji savjet koji je Boži poslanik dao svojim ashabima u jednom velikom okupljanju na oprosnom hađu. Boži poslanik je nakon oprosnog hađa živio relativno kratko. To je bilo jedno od najvećih historijskih okupljanja sa poslanikom Ali se ratu sram kada je držao hudbu oprosnu na hađu. Boži poslanik je e, spomenuo ovu jednu veliku formulu. Doista vaši životi i vaši imeci i vaše časti. Pa vidimo imetak brata muslimana je haram, zabranjen, osim ako nam nešto pokloni ili ako sa njim trgujemo. Ali uzeti bespravno to je haram, isto tako njegova čast je haram i njegova krv, njegov život je haram. Pogledajte danas koliko je situacija, koliko je država, gdje obostrano čovjek kaže ja musliman, s druge strane ja musliman, ovaj klanja, ovaj klanja i jedni druge ubijaju. Pa je život svijet. Insan treba da pazi kada je u pitanju njegov brat musliman, da pazi na njegov život, da pazi na njegov imetak i da pazi na njegovu čast. u sljedećem hadisu od e, Ebu Umami radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao ko svojom zakletvom uzurpira pravo nekog muslimana, Allah će ga sigurno kazniti vatrom i zabraniti mu džennet. Pazite, kaže Allah u islamu, e, kada ljudi dođu e, da, im se sudi, ima situacija kada čovjek može da se zakune i na osnovu te svoje zakljete da uzme tuđe pravo. Znači čovjek može na osnovu svoje zakljetve u određenim situacijama u, u, kadiluku i sudstvu, da čovjek na osnovu svoje zakljetve samo se zaklijete, pošto nema drugih dokaza, samo se zaklijete i shodno tome uzme, uzme od insana nešto bespravno. Pa kaže Allah poslanik ali se ratu selam govoreći o toj vrsti gdje će nam spomenuti još jednu veoma bitnu stvar, kaže ko svojom zakljetvom, putem zakljete kod kadije u sudstvu, uzme bespravno, lažno se zakljete, nešto bespravno uzme, kaže Allah Žešanu će ga kazniti vatrom i zabraniti mu džennet. Pa kaže jedan od asaba, Allahu poslaniće, ako se radi o nečemu malom, Allahu poslanik je kazao, pa makar to bila grančica mi svaka. Znači da čovjek bespravno od nekoga uzme grančicu mi svaka, zaklijete se da je to njegovo, ovaj drugi nema dokaza i on to prisvoji, a nije njegovo, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Allah će ga kazniti vatrom i zabranit će mu ulazak u džennet. Pogledajte kako je islam savršen, kako je precizan, kako je jednostavan. Da čuva prava drugih ljudi makar se radilo o misvaku. Grančica misvaka koja ne vrijedi u današnjim parama možda ne vrijedi pola eura, ne vrijedi ni toliko. Ali je i metak muslimanski svet. Svijet je imetak i nemuslimana. Tako da insan treba da se pazi, da se ne poigrava. Sitna stvar, u firmi uzeo nešto bespravno, od svog brata uzeo nešto bespravno, od roditelja, od djeci i tako dalje. Insan treba da zna da je imetak znači strogo zabranjen i da se ne poigrava sa tim stvarima. <clears throat> Isto tako u 219. hadisu, eh, i to je pred, predzadnji hadis koji komentaršim u ovom poglavlju, od Umu Selemi stoji da je Allah poslanik ali se letu selam kazao eh, ja sam uistinu samo čovjek. Allah poslanik između ostalih poslova koje obavljao jeste da je bio sudija, da je bio kadija. Ali eh, u islamu je ispravno da kadija ne može suditi na osnovu svog znanja, sudi na osnovu dokaza. Pa Allah poslanik kaže ashabima, Kaže ljudima koji će dolaziti poslije njega, ja sam samo insan. Sudim sodno onome što mi vi kažete. Može neko od vas biti retoričar, može falsificirati dokaze i ja na osnovu tih dokaza koje on falsificirao da dadnem njemu pravo. A u osnovi on je prevario, on je prevarant. Pa Allah poslanik izuzima tu situaciju da se ljudi sutra ne bi poigravali sa tuđim pravima, da se lažno zakunu, da dođu sa lažnim dokazima i tako dalje. I kaže Allah poslanik, ja sam sudija, ja sudim shodno onome što mi vi donesete od dokaza, ali ne mora znači da ću ja presuditi tačno jer sudim na osnovu dokaza. Ako su dokazi tačni, ja ću tačno presuditi. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, vi se u svojim sporovima meni obraćate i možda neko od vas bude elokventniji u iznošenju argumenta od drugog, pa presudim u njegovu korist prema onome što sam čuo. Kome presudim na štetu njegovog brata, time sam mu dodijelio dio vatri. Boži poslanik kaže, ako ti odiš kod sudije i laž ne izneseš dokaze, sudija će presuditi shodno dokazima. Nije kriv sudija, kriv je isna insan koji mu je donio lažne dokaze, treba da zna da to što će uzeti e, bespravno, da je to Boži poslanik nazvao qita'atu minan nar, da je to dio vatri. Čovjek je slagao da je nečija zemlja da je to njegova zemlja, donio pogrešne papire, sudija pogledao papire i presudio da je to njegova zemlja. Ta zemlja je komad vatri. Sve što čovjek uzme bespravno, e, donese za to dokaze lažni, pa mu se presudi e, da je to njegovo, to Allah poslanik ali se to se nam naziva komadom vatri. <clears throat> I zadnji hadis, hadis koji govori e, o tome kako nekada ljudi se pogrešno odnosi i nepravdu čini prema imetku države, prema imetku nekim koji nije njegov, pa kaže Allah poslanik ali se letu neki ljudi bespravno raspolažu Allahovim imetkom i njima zbog toga pripada vatra na sudnjem danu. Znači Allahov imetak, imamo država, ima svoju blagajnu, ima u njoj imetka i čovjek zadužen za taj imetak poigraje se sa tim imetkom. Pa kaže Allah poslanik se salatu njima zbog toga pripada vatra na sudnjem danu. Znači, generalno ovo poglavlje jedno veliko poglavlje koje nas postiče, postiče nas da pazimo na tuđi imetak, da pazimo, da budemo od ljudi eh, koji paze na čast eh, tuđu, paze na njegov život, paze na njegov imetak. Vidjeli smo eh, kakve posljedice proizilaze iz toga. Da čovjek treba da traži halala, ako ne traži halala, da će biti u situaciji da će ljudi zbog toga što mi činio nepravdu uzmeti od njegovih dobrih dijela. Ako nema dobrih dijela, da će mu svoje grijehe. Isto tako dovama zluma je primljena kod Allah Allaha Pa su to sve, e, sve veoma opasne stvari. Boži poslanik u više hadisa zabranio sitnice da čovjek uzme nešto što nije njegovo. Sve nas ovo, braćo moja draga i cijene sestre, e, podučava, uči tome koliko je islam savršen, koliko je precizan, koliko je potpun, koliko je adekvatan za svako vrijeme da čuva znači život, da čuva čas, da čuva tuđi imetak. To su bili hadis koji imam Nevevi Rahmetullah spomenuo E, ja samo želim za kraj da spominjem e, nešto kratko o nepravdi i time ćemo ako Bog da i završiti naše večerašnje druženje. Prva stvar, islamski učinjaci spominju da postoji tri vrste nepravdi i zuluma e, kao generalna podjela. Prvo, nepravda prema Allahu da čovjek čini kufr, da čini grijehe, da čini nifak, licemjerstvo, širk. Sve su to, sve to nepravda prema Allahu. Jer Allah je nas stvorio s ciljem da mu robujemo, da, da ga obožavamo. Pa ako mi to zapostavimo, to je zulum prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imamo drugu vrstu e, nepravde, a to je ona najčešća vrsta nepravde, e, nepravda između insana i ljudi koji ga okružuju. I treća vrsta nepravde koja je e, da insan sam sebi nanese zulum i nepravdu. Ja sam navodio dosta puta koliko je primjera kada čovjek sam sebi nanosi zulum i nepravdu. Uzmite slučaj da čovjek se poigrava sa svojim tijelom. Čovjek uništava svoje tijelo cigarama. Na cigarama piše obavezno duhan ubija. I čovjek konzumira duhan. On time nanosi s tebi štetu. Pa je to zulum i nepravda prema sebi samome. Na kraju neke negativnosti e, koje proizilaze iz, iz zuluma i nepravde, nekih desetak negativnosti, time ćemo završiti večerašnje predanje. Prva stvar, nepravda je razlog buđenja e, Allahove subhanu wa ta'ala e, srđbi. Insan putem nepravde, bez obzira bila malehna ili velika, prema poroci, prema djeci, prema komšijama, prema rodbini, e, prema ljudima koji su mu počinjeni i tako dalje, na taj način ide putem srđbe uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a dovoljno je vjerniku toga da mu se kaže to je put koji vodi E, da se uzvišeni gospodar, stvoritelj zemlje i nebesa rastrdi na tebe. S druge strane, rekli smo e, da činjenje nepravde je razlogom da se dova onoga koje je učinjena nepravda prima kod Allaha protiv onoga komu je učinio nepravdu. Pa insan treba da se pazi u životu, da neko ne dovi protiv njega. Jer ne treba insanu veći musibet i veća nedaća da ljudi protiv njega dovi. Kada će, njega, kada će njega njihove dove stići, tu samo Allah šanu zna, ali je definitivno u velikoj opasnosti shodno hadisama Božeg poslanika ali se sam da između Allaha i onoga kome učini nepravda nema zastora. Isto tako e, nepravda je razlog uništenja dunjaluka, e, nestanka njameta, nestanka blagodati, opet je to jedan veliki razlog da insan se čuva nepravdi. Isto tako nepravda je razlog da insan bude E, preziran, mržen od strane ljudi koji žive oko njega. Insan kada čini nepravdu, rećemo svojoj djeci, svojoj supruzi ili, ili žena mužu ili čovjek u firmi ili prijesednik ljudima koji su mu počinjeni, takvog insana ljudi mrzi. Treba li insanu gora stvar na Dunjalku da živi, a ljudi koji ga, okružuju, ljudi ga proklinju, ljudi dovije protiv njega, ljudi ga mrzi. Isto tako došlo je e, vjerodostojnim argumentima E, da, su ljudi koji čini nepravdu prokliti. Ne treba insanu ništa veći nego da bude proklit. <clears throat> E, u islamu i dobra djela, a i grijesi isto tako, dobra djela kada se čini samo sebi, su na nižem stepenu od dobrih djela koja se čine drugim ljudima. Znači, dobra djelo Islama, ako činimo dobro djelo čija korist je prijelaznog karaktera, to je vrijednije nego da činimo dobro djelo samo čiju znači, korist mi imamo. Primjer radi, čovjek klanja namaz, to je dobro. Ali kada ode pomoći bratu muslimanu, kada obiđe bolesnika, onda je nagrada veća, kada nekog poduči znanju, kada nekog poduči Kur'anu i tako dalje. Isto tako i sa grijesima. Kada čovjek čini grijeh, čija šteta nije prilaznog karaktera, mnogo je manje nego kada čini grijeh čija šteta je prilaznog karaktera. Jedan od tih grijeha jeste i zulum, kada čovjek čini nepravdu ljudima koji ga okružuju. Isto tako, <clears throat> činjenje nepravde je dokaz tvrdoće čovjekova srca. Pa insan eh, koji je nepravedan, ne boji se Allaha, to ukazuje da je njegovo srce tvrdo, da se ne boji Allaha, da ne vjeruje u sudnji dan i tako dalje. Što ne treba insanu e, veće zastrašivanje, već insan e, koji čini nepravdu. Dosta puta sam o tome govorio na predavanjima. Čovjek koji čini nepravdu svojoj supruzi. Kako se ne boji Allaha Đelešanu da, da njegova žena svakim danom dovi protiv njega? Da li taj čovjek vjeruje u Allaha? Da li on vjeruje da je Allah poslanik rekao između mazluma i uzvišenog Allaha nema zastora? Pa je to pokazatelj da je srce njegovo mrtvo, mrtvo, nema u njemu života. I na kraju, u svakom slučaju, to je nešto što smo mi za večeras pripremili. Pokušat ćemo ako mognemo stići, ako mognemo stići, ako Bog da e, od naredne srijede da pokušamo e, odvojiti 10 do 15 minuta i za vaša pitanja. Imamo već dosta pitanja koja su došla na e-mail, ali jednostavno iz tehničkih razloga, a i nekih za privatnih ne možemo to nikako stići i početi sa tim dijelom našeg druženja. U svakom slučaju večeras smo imali jednu veoma bitnu, interesantnu temu, e, govor o nepravdi, o zulmu. Molim Allah da nas sačuva ovog svojstva. Molim ga subhanahu wa da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke, Allahume bihamdike, ešhedu en la ilaha illa u stakfiruke, wa etubu ilaik.